Allah 12 shahra fi kitabillah hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi mbili fi kitabillah katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala yauma khalaqa as-samawati wal ard tangia Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi ilikuwepo miezi kumi na miwili minha miongoni mwa hizo miezi kumi na miwili arba'atun hurum kunazo miezi minne ambazo kwamba ni miezi mitukufu dhalika ad-dinul qayyim hakika hii ndiyo dini iliyonyooka inachohitajika kwetu sisi ni kufatana maamrisho Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuelekeza fala tadhlimu fihinna anfusakum kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatupatia nasaha na wasia kwamba msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hizo minne msidhulumu nafsi zenu katika hizo miezi minne mitukufu hii ni nasaha ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaitoa kwa waja wake je inatolewa ruhusa kwa waja wake Allah subhanahu wa ta'ala kufanya dhulma katika nafsi zao katika miezi zilizosalia kalla haifai kabisa waja kumasi Allah subhanahu wa ta'ala katika miezi zilizosalia bali aya hii inamaanisha kwamba kumasi Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi miezi minne mitukufu dhambi yake inakuwa ni ashad inakuwa makosa yake ni makubwa zaidi hizi miezi minne mitukufu ni miezi zipi anatueleza sahaba wa rasul alayhi salatu wasalam rawal الإمام ahmad an abi bakra radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi عليه وسلم خطب في حجته فقال ألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق كهيئة يوم خلق السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان صحابة هو أبو بكر أبو, أبو بكرة radhi Allah subhanahu wa ta'ala mfikie anasema kwamba rasul alayhi salatu wassalam aliwaeleza katika haja ya wadaa alipokuwa anatoa khutba yake ya mwisho katika hajjatul wadaa alisema asana 12 shahra miezi ni kumi na miwili minha arba'atun hurum ndani ya hizo miezi kumi na miwili kunazo nne ambazo kwa tukufu akasema thalathatu mutawaliyat miezi tatu tukufu zinafuatana nazo ni dhulqa'da ambayo tuko ndani yake kisha inafuata na dhulhijja ambayo kwamba itafuata inshallah mwezi ujao kisha itafuatwa na muharram na vile vile mwezi wa nne ni ile ambayo kwamba ipo kati ya jumada na shaaban ambayo kwamba ni rajab mudhar hizi ndiyo miezi minne mitukufu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza ndani ya Qur'ani na kutupatia nasiha na wasia kwamba tusidhulumu nafsi zetu ndani ya miezi hizo minne mitukufu tuangalie katika tafsir ya Ibn Kathir anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum fi hadhihi al-ashhur al-muharramah لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم سورة الحج آية ya 25 anatueleza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala توليزا كوانبا tusidhulumu نفسي زيتو katika hizo miezi minne mitukufu kwa sababu imetiliwa mkazo kwamba ambaye kwamba atamasi Allah subhanahu wa ta'ala katika hizo miezi minne mitukufu anakuwa anapata madhambi makubwa zaidi na inaongezwa katika na malipo yake kama atakavyofanya uzuri vile vile ataongezewa maasi katika mwezi wa dhulqa'da na dhulhajj na Muharram na Rajab Mudhar ni mbaya zaidi kama vile mtu kuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mji mtukufu wa Makka tunamaanisha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alipohusisha hizi miezi minne mitukufu kwamba mtu akimkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala madhambi yake ni makubwa zaidi ni sahihi ambaye kwamba tamasi nje vile vile anakuwa anamkosea Allah na anaandikia madhambi walakin inakuwa ashad katika hizi miezi na ndiyo mifano zikatolewa mtu kumasi Allah subhanahu wa ta'ala katika biladul haram kule maka madhambi yake haiwi sawa na yule ambaye kwamba anamasi Allah subhanahu wa ta'ala nje ya haram vile vile anayemasi Allah subhanahu wa ta'ala siku za siku za kawaida sio sawa na yule ambaye kwamba anamasi Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Ramadhan anayemasi Allah subhanahu wa ta'ala sehemu yoyote ile sio sawa na ambaye kwamba anamasi Allah subhanahu wa ta'ala katika nyumba yake ambayo kwamba ni masjid kwa hiyo katika hizo miezi inakuwa ni ashad kwa mtu kumasi Allah subhanahu wa ta'ala na malipo yake inakuwa ni makubwa alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala waman yurid fihi biilhadin bidhulm nudhiquhu min adhabin alim ama yule ambaye kwamba atataka kumasi Allah subhanahu wa ta'ala na kutupa mipaka ndani ya zile sehemu ambazo kwamba ni tukufu ambayo ni haram basi nudhiquhu min adhabin alim tutamuonjesha adhabu iumizayo wakadhalika taghludhu fihi alatham yule ambaye kwamba anamasi Allah subhanahu wa ta'ala basi inakuwa hiyo madhambi ni nzito nzito zaidi kushinda siku za kawaida Qatada anasema mufassir Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala fala tadhlimu fihinna anfusakum anasema inna dhulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizra hakika mtu kujidhulumu nafsi yake yani kutenda madhambi katika miezi mitukufu a'dhamu khati'atan wa wizra ni madhambi ambayo kwamba ni makubwa zaidi na inakuwa ni mzigo mzito zaidi katika madhambi anajitafutia yeye min adh-dhulmi fima siwaha kuliko dhulma ama dhambi ambayo kwamba ataitenda kando na hizo miezi minne mitukufu wa in kana ala kulli halin adhima hata kama mtu kufanya madhambi katika siku zote huwa ni kubwa lakini siku hizi ambazo kwamba tuko ndani yake ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza yani miezi minne mitukufu inakuwa ni kubwa zaidi min adh-dhulm fima siwa walakin Allah yu'azzimu min amrihi ma yasha anaendelea akisema Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye ujuzi kwa kila anachokifanya kikubwa na anaifanya kwa kutaka kwake waqal akaendelea kusema inna allah astafa safaya min khalqihi allah subhanahu wa ta'ala amechagua waja katika waja wake istafa min almalaikati rusulan wa min an rusula allah subhanahu wa ta'ala amechagua katika malaika kuna wale ambao kwamba ni rusulan ni mitume yani alikuwa anawatuma na vile vile katika watu Allah subhanahu wa ta'ala akachagua katika watu wengi baadhi yao wakawa ni mitume vile vile istafa min alkalami dhikra vile vile akachagua kutoka kwa maneno utaji wake ambayo kwamba ni Qur'an wastafa min al-ardh al-masajid na vile vile akachagua katika ardhi yote kunayo sehemu ambayo kwamba ni masajid ambayo ni nyumba yake huku duniani wastafa mina shuhuri ramadan akachagua vile vile katika miezi ramadhani ni mwezi ambayo kwamba ni muhimu zaidi katika maisha ya waislamu vile vile akachagua min alayami yawm aljum'a akachagua katika masiku zote siku bora zaidi ni siku ya jumua wastafa min al-layali lailatal qadr akachagua katika usiku ambayo kwamba ni usiku nyingi akachagua moja ambayo kwamba ni bora zaidi kushinda zote ambayo ni lailatul qadr usiku wa kukadiria kila kitu ambacho kwamba kitafanyika katika mwaka unaofuata fa'azzimu ma 'azzama Allah basi muitukuze kile ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliitukuza fa innama tuadhamu al-umur fima adhamaha Allahu bihi hakika mambo yanaadhimishwa na kufanywa makubwa yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliyafanya kuwa ni kubwa inda ahli alfahmi kwa wale ambao kwamba wanaofahamu wa ahli alaqli na wale ambao kwamba wana akili kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ashaitukuza hizi miezi minne mitukufu ni juu yetu sisi kuweza kuitukuza na kujiepusha na kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kujiweka mbali na makatazo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza tuweze kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maamrisho ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kwa sababu katika hizi miezi minne mitukufu yeyote ambaye kwamba atafanya matendo mazuri tudhaafu lahu al-ajr anakuwa ni mwenye kuongezewa ujira ama yule ambaye kwamba atakuwa anakwenda kinyume na anafanya makosa ya kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala afahamu vile vile tudhaafu lahu vile vile atakuwa anaongezewa katika dhambi yake yani ziada na ni hasara kubwa zaidi mja atakapomkosea Allah subhanahu wa ta'ala akifahamu kwamba makosa yangu inaenda kuzidishwa katika idadi siku za kawaida mtu akimkosea Allah subhanahu wa ta'ala makosa huandikiwa moja lakini siku hizi ama miezi hizi minne mitukufu akimkosea mtu Allah subhanahu wa ta'ala basi huongezewa ziada katika yale kwa hiyo tunafaa kukithirisha vile vile kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha omba Allah subhanahu wa ta'ala jalie min alladhina yastami'una alqawla فيتبعون أحسنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اجمعين وبعد ba'd katika vitu ambavyo kwamba mwanadamu akivifanya anakuwa ameidhulumu nafsi yake ni kuacha sala ambayo kwamba ni nguzo ya pili miongoni mwa nguzo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza sisi waislamu kushikamana navyo mtu kuacha sala inakuwa ni kujidhulumu pakubwa zaidi kwa mwanadamu kushinda mambo mengine kwa hiyo yoyote ambaye kwamba anaiacha sala katika miezi za kawaida anakuwa anajidhulumu nafsi yake katika umri wake je inakuwaje yeye kuweza kuacha sala katika mwezi huu inakuwa ni ashad mtu kuweza kukunywa pombe hii ni katika dhulma kubwa zaidi ambayo kwamba vile vile Allah subhanahu wa ta'ala analikasirikia mja kunywa pombe ni katika madhambi makubwa na vile vile hii inakuwa ni katika dhulma kubwa ambayo kwamba mwanadamu anajifanyia yeye mwenyewe kwa hiyo ni bora zaidi muislamu ambayo kwamba anafahamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ajiweke mbali na haya vile vile dhulma ambayo kwamba mwanadamu hujifanyia ni mtu kuenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika Qur'ani innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun mtu kucheza kamari Muislamu barabara ana nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia macho mikono miguu na nguvu na akili ya kuweza kutafuta mali ya halali kisha unachukulia rahisi na kucheza kamari ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameliharamisha unacheza kamari kwa kudhulumu nafsi yako kwa kuingiza katika tumbo lako haramu na moto na vile vile kesho utakuwa ni mwenye kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala kila shilingi ambalo kwamba uliweza kulisha na familia yako kila shilingi ambayo kwamba uliweza kujilisha nayo utamjibu Allah subhanahu wa ta'ala je mwenye kucheza kamari atamjibu Allah subhanahu wa ta'ala nini kwa hiyo katika vitu ambavyo kwamba muislamu anafaa kujiepusha navyo katika miezi zote hasa hizi miezi minne mitukufu ni kamari ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alisema ndani ya Qur'an katika suratul Maida ya ayyuhalladhina amanu enyi waumini innamal khamru wal maisir hakika pombe na kamari wal ansab wal azlam na kuabudu masanamu na vile vile kuweza kupiga ramli rijisu min amali shaitan ni machafu na ndika katika kazi ya shaitan fajtanibu basi mujiepushe mujiweke mbali muachane navyo la'allakum tuflihun hakika bila ya shaka mtafaulu ambaye kwamba atawachana navyo Allah subhanahu wa ta'ala anamwahidi kufaulu kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala anakataza watu na hivi vitu na ndio wengi katika sisi tunadhulumu nafsi zetu katika miezi za kawaida hata katika miezi mitukufu wengine wanaendelea kudhulumu nafsi zao kupitia hizi vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amevizuia kwa nini Allah anazuia anasema kwa sababu innama yuridu shaytan hakika bila shaka shaytani yuwataka an yuqi'a bainakum al'adawa aingize uadui baina yenu kupitia kitu gani kupitia khamr walmaisir kupitia pombe na vile vile kupitia kamari Shetani anataka kutumia vitu hivi kama chombo vyombo vyake kuingiza kati yenu uadui yani kupitia pombe na kamari itapatikana lazima uadui wayasuddakum an dhikrillah na vile vile anawazuia kuweza kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wa ani salah na vile vile anawazuia kutokamana na kutekeleza ibada kuu ya sala ambaye kwamba amelewa hawezi sali ambaye kwamba yupo katika kamari hawezi kuja kuswali wala hawezi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kuna uadui mkubwa ambaye kwamba inakuwa kati ya hao watu wenye kukunywa pombe na vile vile kucheza kamari na kuna mifano hai kwa wale ambao kwamba wajuzi zaidi wale wenye kucheza kamari basi mara nyingi huuana mara nyingi huuana na ni nani ambaye kwamba ni mkubwa wao aliyokuwa kati yao ni shetani huyu anacheza na mwenzake huyu akimshinda shetani anachochea pale pale kisha mwenzake anamuua mwenzake anakuwa amefanya makubwa mawili kwa hiyo sisi kama waislamu na Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza kwamba tusidhulumu nafsi zetu katika hizi miezi zote hasa hasa katika hizi miezi minne mitukufu tujiepushe na mambo ya kunywa pombe mambo ya kamari mambo ya kuabudu masanamu yani shirk na mambo ya kwenda kwa wapiga ramli na vile vile tusiwe ni wenye kupiga ramli bila shaka tutafaulu walakin kufaulu kukichelewa inamaanisha wengi kati yetu wanakunywa pombe wengi kati yetu wanacheza kamari wengi kati yetu wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wengi kati yetu wanapiga ramli na wanakwenda kwa wenye kupiga ramli basi kufaulu inachelewa kwa sababu ya hizi vitu kwa hiyo tujiepushe tujiweke mbali na vitu hivi na Allah subhanahu wa ta'ala atatujalia miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa wenye kufaulu huku duniani mpaka kesho akhera vile vile tuweze kutekeleza ibada ya sala ambayo tulianza nayo kwa sababu hapo katika kutekeleza ibada ya sala unakuwa unatengenezea nafsi yako na vile vile katika hizi miezi tumesema unaongezewa katika ujra ukitekeleza ibada yako ya sala mara tano kwa siku kwa jamaa kwa wanaume basi Allah subhanahu wa ta'ala atakusahilishia riziki yako Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyia wepesi njia ya kupata riziki yako kupitia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Taha alipomweleza mtume wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa amrisha nafsi yako kwanza kutekeleza ibada ya sala na vile vile waamrishe watu wako nyumbani yani mke wako pamoja na watoto wako wastabir alaiha na usubiri katika hali hiyo ya kuiamrisha nafsi yako na vile vile hali ya kuamrisha mke wako pamoja na watoto wako la nasaluka rizqan hatutakuomba utupatie riziki bali nahnu narzuquk sisi ndio tutakuruzuku naam kwa hiyo sababu ya waja kupata riziki kwa njia ya usahali sio kubet sababu ya kupata riziki kwa njia ya usahali sio kuwadhulumu wenzako kwa mabavu ama na ujanja bali sababu ya mtu kupata riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia ya ulaini na usahali ni kuweza kutekeleza ibada sala kisha uhakikishe vile vile nyumbani kwako mke wako pamoja na watoto wako wanatekeleza ibada ya sala hii ni sababu ya rizqi kupatikana kwa ulaini alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kumwelekeza mtume wake kwa hiyo sisi tuweze kufanya yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha basi papo hapo tutaweza kufaulu huku duniani mpaka kesho akhira walakin tukienda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kila siku tutakuwa tukilia kwamba tunadhulumiwa kila siku tutakuwa tunashtakia kwamba tunadhulumiwa walakin jawabu tunalo sisi wenyewe turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tufanye yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tufanye yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza tufanye yale ambayo kwamba mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ametufunza tufuate yale ambayo kwamba walikuja nao masahaba tuwachane na yetu ambayo kwamba tunaifikiria basi papo hapo tutapata kuweza kufaulu huku duniani mpaka kesho akhira kwa machache tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa wenye kusikia khairi na kufuata na kusikia shari na kujiepusha laqad wasafa Allah nabiyahu fi kitabihi faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداك أعداء الدين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قوموا إلى صلاتكم